أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله الحافظ ابن حكمه في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المحيمن مبدل الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبال bayani antaqahum wal khatt bil qalam mtunzi wahi abiyat wahi mandhuma aliita mandhuma tunimia kwa kuwa kila ubeti inaisha na harfu ya mim wanni'ami min adami bil qalami al umami hadi mwisho ndani yake fil wasaya katika wasia mbalimbali wal adabi ilmiya na adabu za kutafuta elimu kwa hivyo mtunzi wa hii abiati anatupatia njia akituhusia na kutupatia adabu wa namna gani ya kuipata saada ya kihakika nayo ni ilmu ilmu ambayo kwamba ina manufaa akizisherehesha hizi abiati Sheikh Abdurrazak bin Abdul Muhsin al-Badr kuwa Sheikh kaanza alhamdulillah rabbil alamin ala kaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin mlezi muumba wa zote zilizoko muumba wa walimwengu ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wa ni'am juu ya neema zake na Allah subhanahu wa ta'ala ndio ahlul hamdi ndio mwenye kustahiki kuhimidiwa na yeye vile vile ndio anastahiki kuegemezewa neema zote asema badaa rahimahullah bihamdillah azza wa jalla wa thanaa alayhi subhanahu bima huwa ahli kaanza kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu e Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho kwamba Allah anastahiki kusifiwa juu yake tukasema wahamdul, wahamdullah nawani hamdullah tabaraka taala ala asmaihi alhusna wa sifatihi alazima alulia kwanza ni athana kumshukuru na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala ala asmaihi alhusna kwa majina zake ambazo kwamba zatukuka jina zake ambazo kwamba ni nzuri wa sifatihi al-azim al-ulya na sifa zake sifa zake tukufu wahamdulillah ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa na vile vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake ambazo kwamba haziwezi kuhesabika wala haziwezi kudhibitika ndio akasema Sheikh al-Islam Ibn rahimahullah walhamdu nawani na hamdu imegawanyika sampuli mbili حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر حمد حمد أو شكركم كم حمد الله سبحانه وتعالى جوي إحسانياك كوجواك وهو من الشكر ناين كتيكم شكر الله سبحانه وتعالى وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله نشكراني shukurani kwa الله سبحانه وتعالى أنا subhanahu ونفسيك ta'ala anastahiki yeye kwa وهذا الحمد لا يكون إلا على ما huwa fi nafsihi mustahiqun lilhamdi, na hii haikui isipokuwa kwa yule ambaye kwamba anastahiki yeye kwa nafsi yake mwenyewe kupata hizo himdi, kupata hizo shukurani. wa inna yastahiqu dhalika man huwa muttasifun bisifati lkamali, na anastahiki hizo hamdi, anayefaa kuhimidiwa ni yule ambaye kwamba amesifika na sifa iliyokamilika. Kwa hivyo mtunzi wa ame, katika hii shairi yake jamaa baina habaini na waini amezisanya hizi sampuli mbili za shukurani id hamdulillah ala alasmai wa sifati wa hamdahu jalla ala ala alai wa ni'am wa qawluhu rabbil alamin tuna liposema rabbil alamin akusudi aye خالقهم ورازقهم ومالكهم walmutasarrifu fihim yai yule ambaye kwamba amewaomba yule ambaye kwamba ndio anawaruzuku yule ambaye kwamba ndio anawamiliki kwa yale yote ambaye kwamba wanayo katika hii ardhi walmutasarifu fihim na mwenye kuendesha mambo yao ya kila siku fala rabba lahum siwa wala khaliqu lahum ghairahu jalla waala hawana wala mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wala wana muumba mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala وقوله على الآلاء الآلاء بمعنى النعم كمشكور الله سبحانه وتعالى جويا نعمة ذاك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قصة الرحمن والنعم كلها من نعمة زوت ستكو الله سبحانه وتعالى وهي لا تعد ولا تحصى نعمة ذاك مزوك وانبا هزيوزي كوحسابيك ولا هزيوزي كذبتك هزيوزي كذبتك wama bikum min ni'matin famin Allah, neema zote ambako mko ndani yake zitoko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkitaka na kuzihesabu neema za Allah, wallahi ni nyingi tena sana. Kwa hivyo neema zote lazima tum, neema zote ambako kwamba tuko ndani yake lazima kila siku tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizi neema ambazo kwamba alitupatia. Kwanza kumshukuru Allah kwa kile ambacho kwamba anastahili yeye, kwa kuwa yeye ndo anafaa kwa sifa zake zilizokamilika kushukuriwa kisha baadaye tumshukuru katika neema ya ihsani ambayo kwamba ametupatia sisi wahuwa ahlu lhamdi waniam ai fi lhaqiqa an allah subhanahu wataala an yuhmada jalla waala kihakika allah subhanahu wataala anafaa asifiwe anafaa ashukuriwe وقد ثبت في صحيح مسلم فيما يقال عند الرفع من الركوع أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أي أهل الله سبحانه وتعالى أنت يا الله wewe unastahili وحقيق أن يثنى عليك wewe وفاء wafaa wewe kusifiwa wewe ndio wafaa kushukuriwa وقوله والنعم اللي بسيما والنعم أي مسد النعم والمتفضل بها وحده لا شريك له الله سبحانه وتعالى نعم زوته zinatoka kwake peke yake, hana mshirika katika kutoa hii neema. Katika ubeti wa pili akisema dhil mulki wal malakuti alwahid samad, Allah mwenye ufalme. Dhil mulki, kwanza kabisa, awal thubuti sifati lmulk lahu lati hiya sifati aladama waljalal, ni kuthibitisha sifa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kumiliki, walkamal na sifa kwamba zimekamilika, kalkibiriya kalquwa walizza walqudra wanahwiha min asifati na hizi zote ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala pili anna jamia alkhalqi mamalikuhu wa abiduhu viumbe vyote viumbe vyote hao ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala hao wako chini ya milki ya Allah subhanahu wa ta'ala wamuftakiruna ilayhi hao wanamhitajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala الله سيما يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله سيما ndani ya Qur'ani qulu wal malakuti hii sifa ya malakuti imekuja katika sighatul mubalaka ala wazni faaluti kajabaruti waraghabuti warahabuti anasema qul man biyadihi malakutu kulli shay sura almu'min yeye anasema fa subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un Pia vilevile imethubutu katika hadithi ya Auf bin Malik al-Ashja'i rahimahullah anna an-nabi sallam kana yaqulu fi ar-ruku'i was-sujud subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal adama zote ni sifa ambazo kwamba zimekamilika za Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid samad Allah bikoma ni mmoja huwa ismun huwa ismun min asma'illahi ta'ala al-husna hii wahid ni jina katika majina za Allah subhanahu wa ta'ala alhusna ambayo kwamba nzuri zotukuka wa maanahu almutafaridu bi sifati almajdi waljalal peke yake sifa utukufu ni yake Allah subhanahu wa ta'ala almutawahhidu bi nu'uti al'azama walkibriya waljamal fahuwa subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ni pekee katika sifa zake za utukufu walkibriya una kibri wahidun fi dhatihi la shabiha lahu Allah subhanahu wa ta'ala katika dhake ni mmoja hakuna wakufananishwa na yeye wahidun fi sifatihi ni mmoja katika sifa zake la mathila la hakuna mfano wake wahidun fi af'alihi la sharika na mmoja katika kutenda utendaji kazi zake katika afal zake zotenda Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika wawahidun fi uluhiyati falaysa lahu niddun fil mahabba ana mshirika katika mahaba wa ta'dhim wa dhill wal khudhu hizi zote ni sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa qawlu as-samad kadhalika huwa ismun min asma'illah imekuja katika suratul ikhlas wa ma'nahu as-sayyidul azim na huyo ndio mkombani mkubwa alladhi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi wa izzatihi amekomka kamilika katika elimu yake na hikma zake na nguvu zake na utukufu wake wa jamiu sifati na sifa zake mkombani zote wasi'u sifati adhimuha wote ambao kwamba ni viumbe wanategemea Allah subhanahu wa ta'ala wanamtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu kullu kainati بأسرها في جميع شؤونها فليس لها رب سوى وقوله البر كذلك هو اسم هو اسم من أسماء jina katika لبين za Allah subhanahu wa ta'ala وتعالى nzuri imekuja ndani ya Qur'ani inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim albarru Mwenyezi Mungu ni mwema albarru Allah subhanahu wa ta'ala ni mwema wa maana alladhi shamula alkainati biasirriha bibirrihi wa fadlihi wa mannihi wa judihi wa atwaihi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mzuri katika fadla zake katika neema zake katika kutoa kwake kwa hivyo hii ni katika miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala aliposema almuhaimini almuhaimini mubdil khaliqi min adami المهيمن هو اسم ثابت في القرآن في أواخر سورة الحشر هي جيني بتبوتو كتك القرآن مش سورة الحشر ومعناه أي المطلع على خفايا الأمور على خفايا الأمور وخبايا الصدور Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayejua yale mambo ambayo kwamba yamefichikana na yale mambo ambayo kwamba yamefichikana ndani ya vifua za watu alladhi ahata bikulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada Allah ambaye kwamba anajua kila kitu ambacho kiko hapa juu ya mgongo wa ardhi arraqibu alaihim ndio ambaye kwamba anawaangalia fima yasduru minhum min qawlin au fi'lin kwa yale yote ambaye kwamba yanatoka yanatoka kwao wanayafanya katika kauli au kitendo wa asirru qawlakum au ijharu bi innahu alimun bidhati sudur wa asirru qawlakum fanya siri au ijharu bi au yekeni jahari wazi innahu alimun bidhati sudur ala anajua yale yote ambayo kwamba yamo yamo ndani ya sifa zake ndio maana almuhaimin yendo mutali wa qawluhu mubdi alkhalq min adam mwenye kuanzisha kuanzilisha watu baada kwamba walikuwa hawapatikani ai mujiduhum Allah ndo amri kwamba amewapatiza katika huu mgongo ardhi Allahu yabdau lkhalqa thumma yuiduhu thumma ilayhi turjaun Allah subhanahu wa ta'ala ndio kawaanzisha watu na vile vile bado ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio watawatarejea wa huwa alladhi yabdau lkhalqa thumma yuiduhu wa huwa ahwanu alayhi hakuachia hapo Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndo alioanzisha watu bwana ndo kaleta katika huu mgongo ardhi baada kwamba walikuwa hawapatikani asema kama badaana awwala khalqin nu'idu wa qawluhu min adam akisema min adam dalla ala dhalika nususun minha qawluhu ta'ala kwamba walikuwa hawapo hawa viumbe hawa wanadamu walikuwa hawapatikana sema hal ata ala linsani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura silipita zama muda mrefu binadamu alikuwa ni kitu ambacho kwamba hakijulikani bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba aliwaleta katika huu mgongo ardhi baada ya kwamba walikuwa hawapatikani man allama nnasa ndio anawafundisha watu mala yaalamuna yale yame kwamba hawayajui wabilbayani na kwa kubaini antakahum kawatamkisha walkhati na kwa kuandika bilqalami kwa kalamu sema shari akisherehesha hizi abiati man allama nnasa mwenyezi mungu subhanahu wa taala Bimaana alladhi allama nnasa ma la ya'lamun, amewafundisha watu yale ambayo kwamba hawayajui. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama vile Allah anavyosema, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay, Allah kawatoeni katika matumbo za mama zenu hali ya kwamba hamjui chochote. wajaala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Hizi zote ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وقال جل وعلا allama al-insana ma lam ya'lam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfundisha huyu binadamu yale ambayo kwamba asiyajua Tumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'allamaka ma lam takun ta'lam akakufundisha wewe yale ambayo kwamba ulikuwa huyajui wa kana fadlullahi alayka adhima falilmu ilmu fadlullah ni fadla ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa minnatahu na vile vile ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kufundisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala shamilun likulli ilmin min ulumi dunya wa ulumi al-akhirah ni elimu inakusanya elimu ya dunia na elimu ya akhira wa haddul kafir min dhalika dhahirun min alhayati dunia na pato sehemu ya makafiri katika hiyo elimu iko wazi ni wazi dhahir katika yale ambayo kwamba inapatikana katika huu maisha wa dunia Allah sema yaalamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun wanayajua sana ulum za huu juu ya mgongo ardhi kila siku wakivumbua lakini ndani ya nyoyo zao elimu ambayo kwamba itawapelekea wao kuongoka hawaifahamu kwa hivyo akrama Allahu azza wa jalla almuslimina bikhairi alulumi wa anfa'iha ألا هو bima بما خلقوا allah subhanahu سبحانه وتعالى kawaneemesha kawakirimisha waislamu bikhairi lulum kwa ilmu ambaye kwamba ndiyo bora wa anfaiha na yenye manufaa ala wahuwa ilmu na yenye elimu bima khuliqu liajlihi kwa kile ambacho kwamba waliumbiwa ili wapate kulifanya ipi wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ilmu ya kujua ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ujidu litahqiqihi na waka leto iliyopate kuhakikisha hiyo ghaya ghaya ipi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kisawasawa ilmu ya kuijua ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qawluhu wa bil bayani na kwa kubaini antaqahum لك وتمكيش والخط بالقلم نكوانديك وكلام أي أن الله عز وجل أنطق الإنسان بالبيان كم تمكيش binadamu bilbayan kwa kubaini kama qala taala arrahman allama alquran khalaqa alinsan allamahu albayan hivyo hii yote ni katika neema zake za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kamfundisha huyu mwanadamu kupata kutamka na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kamfundisha huyu binadamu kupata kuandika walihadha fa inna ta'lim Allah subhanahu wa ta'ala lilinsan mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa binadamu ma lam ya'lam yashmulu ta'lim an-nutqi wa ta'lim al-khatti inakusanya ta'lim nutqi kwa kutamka wa ta'lim al-khatti na kwa kuandika والنادم رحمه الله نمتنزي ككسانيا بينها بقوله وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم kwa kubaini Allah kawatamkisha na kwa kuandika kwa kupitia kalamu kwa haya yote ni sifa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo sisi kama waislamu lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hizi neema zote ambazo kwamba ametupatia kwanza neema ya kwamba yeye katu kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anastahili kushukuriwa, na pili si kumshukuru Mwenyezi Mungu katika neema mbalimbali ambayo kwamba ametupatia. Miongoni mwa hizo neema, Allah katufundisha, allamana ma lam na'lam, katufundisha yale ambayo kwamba tuya halikuwa hatuyajui kwa kubaini na vile vile kwa kuandika kwa kalamu. Tume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fa